par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināti, sveicināti, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, labā ziņas, un šajā vakarā ir jauna viešņa, un tā ir iespējams jau kādai daļai vismaz jau labi zinām, tā ir Ingrīda Trūps Kalna. Sveicināta! Labvakar! Uh, un šeit, protams, uzaicinājis esmu Ingrīdu, lai parunātos par, uh, manuprāt, diezgan aktuālu un būtisku lietu, un arī šo labo ziņu sadzirdēt, un tā aktuālā būtiskā lieta man pat ir grūti tā uzreiz noformulēt līdz galam, eh, bet gribu pateikt, kāpēc aicināju. Aicināju tādēļ, kad ir tāda um, nu jau profesija, pastorālais konsultants. Uh, tas ir cilvēks, kas garīgu palīdzību atbalstu dod, tur vajadzēs daudz paskaidrojums <laughs> tagad, bet uh, dod garīgu pastorālu tādu atbalstu cilvēkam cilvēkam, kurš kaut kādā veidā piedzīvo droši vien problēmas un grūtības, izaicinājumus, nu, un kurš jūt, ka viņam ir vajadzīgs kāds, kas var palīdzēt, atbalstīt. Un ir tāda lieta, ir tādi pastorālai konsultanti, un ir pat tāda um, nu, organizācija jau izveidota saīsinājumā PAPA. Uh, Varbūt tās pavisam īsi paskaidro, kas ir papa, kas ir, kas ir šie pastorālie konsultanti un, un kur viņi atrodami, kāda viņi izskats un tā tālāk. Jā, paldies. Tātad eh, pastorālā konsultanta profesija Latvijas Republika, Republikas profesiju klasifikatorā jau ir kopš 2010. gada. Tātad nu, samērā jauna profesija, bet nu, varbūt jau ir kādu brīdi pazīstama. Eh, tātad, eh, bet sākumā nedaudz par papu. Tātad papa ir pastorālās aprūpes profesionāļu asociācija Šī asociācija apvieno ne tikai pastorālos konsultantus, par kuriem nedaudz pastāstīšu vēlāk, bet arī citus pastorālās aprūpes profesionāļus. Un pastorālā aprūpe tā ir tās ir rūpes par dvēseli. Un parasti tas ir tādā kristīgā kontekstā, ja, jo pastor, vārdiņš pastor nāk no latīņu valodas un nozīmē gans. Ja, un e, tātad šī pastorāla aprūpe tradicionāli saistās ar e, tātad dvēseļu aprūpi e, kristīgajās organizācijās, draudzēs, tas ir kapelāna dienests un, un dažādas citas jomas. Bet pastorālās aprūpes profesionāļu asociācija apvieno ne tikai pastorālos konsultantus, bet arī citus pastorālos pašpaturālās aprūpes profesionāļus. Tie ir garīgie vadītāji, priesteri, bigtstēvi, garīgie līdzgaitnieki, jeb eh, garīgie pavadītāji. Eh, tie ir psihologi, psihoterapeiti, ārsti, sociāli karitatīvie darbinieki, katehēti. Tātad eh, daudz dažādu jomu eh, pastorālās aprūpes speciālisti, kuri ir ieguvuši vismaz maģistra grādu savā specialitātē. Tātad mēs esam profesionāļi, ne tikai tādi labas gribas cilvēki, kuri kalpo, piemēram, draudzē vai tur Marijas leģionā un, un tātad eh, palīdz priesterim, bet mēs esam profesionāļi. Profesionāļi, bet, un es tā klausos, ir liels cilvēku vai profesiju klāsts patiesībā, ko eh, šī, šī organizācija varētu sevi ietvert. Un tomēr, man liekas, mums ir daudz skaidrākas priekšstats par to, kas ir psihologs vai terapeits. Eh, mums, es pieļauju, ka vairāk vai mazāk nojausmi par to, kas ir priesteris, Bet, eh, bet kas ir pastorālais konsultants un kas ir garīgā līdzgaitniecība, varbūt tās jau ir mazāk skaidra lieta. Uh, varbūt tās nedaudz par to, kas, kas, ties, kas tas tāds ir un, un varbūt tās arī eh, beigu beigās, kam tas vispār ir vajadzīgs. Mm -hmm, jā, pēc profesijas esmu psiholoģe un konsultēju cilvēkus savā psihologa uh, profesijā. Ja? Un būtībā, kad es mācu arī Rārzi studentiem par eh, to, kas ir pastorālais konsultants, tad varu pateikt to, ka psihologa profesija un pastorālā konsultanta profesija ir ļoti līdzīgas. Eh, būtībā konsultēšanas process eh, psihologa darbā un konsultēšanas process eh, pastorālajā aprūpē atšķirās minimāli. Eh, vienīgi var teikt, ka pastorālā konsultanta šis te konsultēšanas process ir bagātīgāks. Tas ietver gan psiholoģisko šos te mm, līdzekļus, ko lieto arī pastorāli, ko lieto psihologi, psihoterapeiti, bet ietver arī garīgos resursus, jā? ietver evaņģēlie vēsti, kristības, kristīgo vēstījā. Līdz ar to pastorālais konsultants ir um, nu, varbūt tā atšķirība no psihologa ir tāda, ka viņš neveic eh, šo te psiholoģisko izpēti, izmantojot testus un aptaujas, ja, bet ehm, citādi tās ir ļoti līdzvērtīgas profesijas, jo gan pastorālais konsultants iegūst maģistra grādu, gan arī psihologam ir jāiegūst maģistra grāds, lai viņš varētu strādāt kā psihologs. Tāda piezīme tikai tiem, kas varbūt tās eh, nezina, ar ko tad es īstenībā runāju. Ingrīda ir psiholoģijas doktori un arī Eh, pētniece un pasniedzēja uh, Eh, gan eh, Rārzi, tas ir Rīgas reliģijas augstākais zinātņu institūts, gan arī es saprotu... Rīgas Stradiņu universitātes Rīgas stradiņu. psiholoģijas laboratorijas pētniece. Nu, lūk, jā, un <laughs> to es domāju, ir labi, labi norādīt, lai zinu, kad, eh, kad šeit, kas par cilvēku ir atnācis un, un kas šo lietu tagad man mēģina paskaidrot un stāstīt, bet atgriežoties pie tiem pastorāliem konsultantiem, un ja viņi ir tik līdzīgi arī tādai psihologa konsultācijai kaut kādā mērā, vismaz. Uh, bet, eh, un izmanto plašāk, kā, eh, kā tu teici, šo arī mm, nu, garīgo Tādu teoloģisko jā, vai... līdzekļu klāstu, jā. Bet tā, man liekas, liela raizi tādā gadījumā kļūst, vai, vai, vai, vai, vai, vai viņa neietekmē tādā gadījumā slikti ar reliģiskajiem aizspriedumiem un visādām tādām lietām. Es domāju, tagad radio klausītāji klausās, un pie sevis spriež, jā, man vajadzētu kādu palīdzību, bet izdzirdot, ka pastorālais konsultants tagad nāks ar tādu, mm, nezinu, baznīcisko, teoloģisko, eh, kaut kādu garīgo eh, klāstu eh, palīdzēt, kā ir? Jā, tātad mūsu pastorālās aprūpes profesionāļu asociācijas mājaslapā jūs varat iepazīties ar pastorālā konsultanta profesijas standartu. Un šajā standartā, ko esam jau mm, gan 2010. gadā izstrādājuši un tagad pavisam nesen e, šajā gadā atjaunojuši, ir norādīts, ka pastorālajiem konsultantam ir jārespektē katra cilvēka e, pasaules uzskats, e, reliģiskie uzskati, jā, mums jārespektē konfesionālie uzskati. Būtībā pastorālais konsultants, viņam ir jājūt, cik daudz cilvēks eh, grib Ja? Kādi ir viņa uzskati? Mēs nedrīkstam uzspiest savu, savu pasaules uzskatu. Mēs varam konsultēt arī neticīgus cilvēkus, varam arī citu reliģiju pārstāvis. Piemēram, ar Arzi apgūstot pastorālā konsultanta profesiju maģistra, maģistra programmā ir tāds priekšmets kā starpkonfesionālā un starpreliģiju, starpkonfesionālais un starpreliģiju dialogs, ja? kur mēs runājam par, par dažādu reliģiju specifiku, par dažādiem konceptiem, kon, eh, konfesionāli, kristīgajiem konfesionālajiem uzskatiem. Un tātad par to nav jāraizējas, jo tas jau arī raksturo profesionāli, ka viņš spēj respektēt otra cilvēka uzskatus. Ļoti labi, bet, eh, bet vai tas ir iespējams savus uzskatus tā kā nedaudz iepauzēt, lai dotu vaļu tam tavam klientam, kurš tagad ir atnācis pie tevis eh, pēc palīdzības? Kā, kā tas strādā patiesībā? Eh, protams, mēs nekur no saviem uzskatiem nevaram aiziet, jā, tas eh, plūst caur mums un eh, jeb, ikvienā darbā, ikvienā vārdā, ko mēs runājam, tas kaut kādā veidā izpaužas. Bet mēs to varam darīt ar dziļu cieņu pret otra cilvēka personību, viņa uzskatiem. Mēs nestrīdamies, mēs viņu nepārliecinām, mēs, mēs piedāvājam uh, bet izvēle ir viņa, viņa ziņā. Un turklāt eh, pastorālajā konsultēšanā un vispār konsultēšanā konsultantam ir vairāk jāklausās un mazāk jārunā. Tas nav sprediķis, tas nav varbūt nu, katehēze mācīšana, ja? šeit mēs vairāk klausamies un caur to sniedzam atbalstu. Eh, tad jautājums, kam varētu, kā, kādi ir e, tie cilvēki, vai nu, kāds ir tas cilvēka, nezinu, raksturs vai, vai cilvēka problēma, uh, Eh, ar kuru var nākt un varbūt pēc jānāk ir pie pastorālā konsultanta? Nu, protams, tās vispirmām kārtām ir eh, problēmas, kas ir saistītas ar eh, garīgo dzīvi, ar mūsu kristīgo pārliecību, ticību, kaut kādas krīzes garīgajā dzīvē, bet arī, arī nu, kaut kādas problēmas ģimenē vai, vai, vai, vai mm, iekšējas problēmas. Uh, Būtībā ar jebkuru problēmu. Vienīgais, ko es uzsveru, ka pastorālam konsultantam nav jāuzņemās citu profesiju um, loma. Ja? Man patik, patīk. E, parasti, piemēram, ir, nezinu, poliklīnikās ir tādi ģimenes ārsti, ja, <laughs> kuri paši neārstē, piemēram, visas slimības, ja, bet viņi zina, kur novirzīt tālāk šo te pacientu. Tāpat arī pastorālajam konsultantam. Es, piemēram, to redzu draudzēs kā tādu, tādu primārās pastorālās aprūpes speciālistu, kur varbūt priesterim ir tik daudz darba, viņam ir tik daudz draudžu, viņam ir jāuzklausa grēksūdzes, ja, un varbūt cilvēks nāk ar kaut kādām savām grūtībām, un tad var aizsūtīt pirmām kārtām pie pastorālā konsultanta, kur viņam būtu jāatpazīst, jā? vai te ir tādas vairāk garīgās dzīves grūtības, jā, varbūt tur kādus sakramentus jāsaņem cilvēkam, vai te varbūt cilvēks ir jānosūta pie ārsta psihiatra vai arī pie psihologa uz izvērtēšanu, tātad nu, viņam ir jāatpazīst, vai arī tiešām viņš arī pats var sniegt šim cilvēkam atbalstu un, un, un, un palīdzēt kādā, piemēram, nu, um, konsultāciju sesiju, jā, viņam piedāvāt kādu konkrētu jautājumu risināšanā. Tas tā kā pirmās palīdzības eh, bez maz vai tu ir problēmas šitien te draudzē vai, vai kur, un izklaus, ka tas vienmēr ir arī saistīts ar, ar draudzēm vai ar kaut kādu reliģisku organizāciju, ja? Jā, un pastorālais konsultants pirmām kārtām tātad viņš var strādāt kristīgajās draudzēs, bet uh, viņš var strādāt arī kā kapelāns, uh, slimnīcās, pansionātos, eh, militārajās struktūrās, policijā, ehm, visās tajās institūcijās, kur ir, ehm, kur ir iespējama kapelāna štata vieta, jā, tur viņš var eh, strādāt. Jā. Tas ir ehm, pastorālā konsultanta viens no tādiem mm, pamatu uzdevumiem. Varu prasīt tā, eh, varbūt tās īsi mēģinot ieskicēt vai dot piemēru, kas tad ir tā piemēram, es garīgā problēma, ar ko tad viņam, viņš var nākt pie tāda konsultanta? Eh, vai, vai ticības krīzes problēma, kā tas izskatās, kas tas tāds ir? Nu, piemēram, cilvēks jūt tādu garīgu panīkumu, varbūt viņam uh, grūti lūgties, jā, viņš jūt kaut kādus uh, um, sirdsapziņas pārmetumus, jā, un varbūt uh, nav viņam, nav sava tāda bigtstēva, jā, ar kuru viņš varētu tā ļoti, nu, detalizēti to pārrunāt, jā, tad droši var griezties pie pastorālā konsultanta. Bet vai tās ir eh, reālas problēmas vai, vai tās ir tādas izdomātas problēmas? Nu, ik viena problēma ir reāla problēma. Pat ja varbūt mums šķiet, ka tas ir kaut kas nu, tāds eh, niecīgs vai, vai izdomāts, bet cilvēks cieš no tā un viņam ir jāpalīdz. Un, un ir kas palīdz. Uh, ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu, kādā veidā tad var palīdzēt. Uh, nu, kas ir tie, nezinu, rīki vai tā, kāda izskatās tā palīdzība, ar kuru tad var palīdzēt šādos gadījumos un iespējams arī daudzos citos gadījumos. Bet bet gribu atgādināt arī radio klausītāju telefonu numurus, pa kuriem jūs varat mūs uh, sasniegt šeit, uzdot savus jautājumus, vai varbūt tās arī padalīties ar savu pieredzi, kā, kāda jums ir pieredze ar pastorālo konsultantu vai ar garīgo pavadītāju. Ar, ar psihologu es nejautāju tikai tādēļ, ka tas, man liekas, ir daudz uh, nu, ierastāka lieta, un, un, un pat ja varbūt tās kristiešu vidū arī ar tādu skepsi e, pieeja šai lietai, un tomēr, e, man liekas, tas ir vairāk vai mazāk skaidrāks, bet tādi konsultanti, pastorālie un, un garīgi līdzgaitnieki jau ir trusku tomēr mazāk, bet varbūt tās jūs varat padalīties, kāda ir jūsu pieredze un, un ko jūs, e, kā, kā jūs redzat šo pastorālā konsultanta vai garīgā līdzgaitnieka, pavadītāja, vadītāja um, pieredzi. Varat sūtīt savas īziņas 266 77 272, tās mēs tad nolasīsim un, un mēģināsim tikt skaidrībā, kas te tur ir, vai arī zvanīt ēterā uz telefonu numuru 679 69 13 viens. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un turpināsim šo sarunu par pastorāliem konsultantiem, garīgiem līdzgaidniekiem un visiem, visām šīm palīdzošajām profesijām un, un, un pienākumiem, kas ir sastopami. Come. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit. Es Presters Jānis un kopā ar mani ir Ingrīda Trūps Kalna, uh, psiholoģe, bet arī pastorālā uh, pa, papa, uh, um, priekšsēdētāja, vadītāja, vai kā lai saka, varbūt tās vēlreiz var nosaukt pilnu nosaukumu, jo es pilnu nosaukumu pēkšņi nemaz neatceros. Jā, jā, mēs paši bijām pārsteigti par šo te abreviatūru, kas veidojās papa pastorālās aprūpes profesionāļu asociācija. Jā. Papa un tētis daudzās valodās, jā, un kā pāvests mēs bijām ļoti priecīgi par šādu sakritību. Nu, lūk, un, un runa, protams, ir par to, ko tad šie pastorālai aprūpes eh, veicēji un kā viņi var palīdzēt, un, Un galvenais, kad ir vajadzība palīdzēt tiem, kuri ir nonākuši kaut kādās garīgās, bet garīgi šeit saprotu vairāk ar tādu reliģisko izpratni, nevis ar psiholoģisko izpratni garīgās problēmas, kā pastorā aprūpas sfēra. Uh, Eh, garīgie līdzgaitnieki, pavadītāji, vadītāji un visādas tādas lietas. Bet eh, jautājums tad ir tāds, kā, kā tad var palīdzēt cilvēkam, kurš atnāk un pasaka, viņam ir kaut kāda problēma, ticības krīze? Ko Jā. var darīt, lai palīdzētu? Jā, nu vēl nedaudz eh, atkāpju uz papu, ka mēs esam daudz dažādu jomu speciālisti un mēs um, gribam strādāt sadarbībā Jā, mēs e, tā kā neapšaubām viens otra kompetenci, mēs atzīstam viens otra kompetenci, saprotam savas profesijas robežas, jā, un līdz ar to arī mūsu asociācijas mājaslapā pastorālie.lv jūs varat redzēt mūsu speciālistus, protams, šo speciālistu klāsts vēl tur e, papildināsies, jā, un e, Es domāju, ka arī, piemēram, kaut kādas um, garīgo krīžu, kaut kāda tāda garīga, uh, garīgā stumsas, garīga panīkuma gadījumā ir jāskatās uz šo problēmu kompleksi. Un arī pastorālajam konsultantam viņa izglītību veido gan uh, teoloģijas un reliģijas studiju kursi, gan arī ļoti daudz psiholoģijas studiju kursi. Līdz ar to pastorālajiem konsultantam man patīk, kā Gatis Līdums ir teicis, ka ir jāprot paskatīties uz problēmu caur nu, vismaz divu veidu brillēm, kā teologa eh, brillēm un arī psihologa brillēm. Ja? Un, eh, piemēram, cilvēkam ir, nezinu, piemēram, kaut kāds garīgs panīkums, ir grūtības lūgties, ir jānoskaidro, piemēram, kas ir ar viņa veselību. Varbūt viņam ir jā, jāaiziet pie ģimenes ārsta un jānodot analīzes, un varbūt tur ir problēmas ar veselību. Nav uzreiz jāmetās to skaidrot eh, garīgā kontekstā. Tad varbūt ir jānoskaidro ehm, kā cilvēks dzīvo, cik daudz viņš strādā, varbūt tā ir izdegšana, varbūt kaut kas e, viņam dzīvē ir tāds smags noticis, varbūt kāds zaudējums, jā, un tāpēc viņam varbūt ir grūti, nezinu, pieņemt, e, piedot Dievam, jā, kāpēc tas ar mani ir noticis. E, Tātad jāskatās uz šo problēmu kompleksi. Nevajag uzreiz visu norakstīt uz kaut kādu garīgo slinkumu un, un, un, un, un kaut kādā veidā cilvēkam mm, iedzīt viņu vainas apziņā, ja, un likt viņam kļūt dedzīgākam, ja. Jāskatās uz šo problēmu kompleksi. Bet eh, izklausās nedaudz tā, ka eh, patiesībā šie, nezinu, uh, garīgie izaicinājumi, ka tur, ne, kā saka, lūgties negribas vai ticības krīze vai vēl varbūt tās kaut kas cits ir, var būt vai ir sekas eh, kaut kam citam, tur mm, izdikšanas sindroms. Ļoti populāri šodien, ne visi, visi dara ļoti daudz un par daudz, un rezultāts ir tāds, ka eh, arī mani, manu ticības dzīvi vai garīgo tādu dzīvi ietekmē tas eh, beigu beigās. Un tad eh, tā, tādā gadījumā jautājums ir, vai ir vajadzīgs vispār pastorālais konsultants, varbūt tās jāiet uzreiz pie terapēta un jāsaka, šī tāda ir lieta, es te ar izdegšanu nodarbojos, man, man vajag palīdzību bet arī psihoterapeiti vai arī ģimenes ārsti, viņi arī nevar palīdzēt, jo dažreiz saknes tam arī ir saistītas ar mūsu kaut kādām pārliecībām, jā, vai arī mums mhm. iepotētām pārliecībām, piemēram, to, ka, um, nezinu, tu nedrīksti atteikt, jā, tev ir jābūt pašaizliedzīgam un, un, un kā saka, kristietim ir jānes savs krusts un, un, un atpūsties bez maz vai tur, nu, kā dažreiz tur, nezinu, kapā atpūtīsies un tā tālāk, jā ir dažreiz šīs pārliecības, kas noved līdz izdegšanai, ir saistītas eh, arī ar kristīgiem uzskatiem vai, vai kaut kādā kopienā iepotētiem Aha, mhm. uzskatiem. Mm -hmm. jā. Dažreiz varbūt arī kādi manipulatīvi, arī garīgie vadītāji, draugi vadītāji, kuri dažreiz varbūt izmanto cilvēku, sevišķi cilvēki, kas tikko atgriezušies, viņi ir tik daudz gatavi daudz ko darīt. Ļoti redz, dedzīgi. Jā, <laughs> jā, jā <laughs> un, un viņi vienkārši ātri izpumpējas un, un izdeg, un, un tad viņiem vispār negribās vairs iet uz Aha, tad, tad tas tomēr var būt tā kā no abām pusēm, ne tikai no tās, eh, nezinu, tādas vispār cilvēciskās, vai... bet, bet arī no tās garīgās otrās jā, puses, nu, tādām reliģiskām pārliecībām. Jā, un kā... ģimenes ārsts jau par to nejautās. <laughs> nu, tā arī tiesa, vai ne? Bet labi, Psihologs varbūt arī neuzreiz sapratīs. Nu, tad ir skaidrs, jā, tagad jau labāk man, man skaidrāk pašam arī ir, ir šī lieta, un tad ir jautājums tāds. Nu, jā, atnāk un cilvēks saka, nu, man, man ir iestāstīts, ka es esmu slikts un grēcīgs, ka nekam pilnīgi nederīgs, es neko vispār labu nevaru izdarīt, jo pirm, pirmotnējais grēks un vis, vis, visi mani grēki ir mani pilnīgi iznīcinājuši manas spējas. Ko var darīt? Nu, Vai tas var ietekmēt tiešām arī eh, kaut kādā tādā globālākā mērogā, kā tikai manu tādu pārliecību, un ko tādā gadījumā var darīt? Nu, tas ir ļoti arī kompleksi jāskatās, jo kāpēc cilvēks bija tik viegli pieejams tādiem uzskatiem, jā, iespējams tur arī jāskatās viņa ģimenes vēsture, kādas bija viņa attiecības ar tēvu un māti, ehm, visa viņa dzīve, jā, un te, te, te nav tāds jo, vienkāršots risinājums, ko darīt un kā to ātri izārstēt. Nu jā, bet es domāju, tādu hipotētisku variantu mm. varbūt tās paspriest par, par šādu iespējamību, jo manuprāt, uh, Uh, vismaz es arī pats kā priesteris esmu un, un sastopos ar cilvēkiem, un, un man dažreiz šķiet, ka kaut kas tur ir, kaut kas tur no, slikts notiek šajā <laughs> jautājumā, nu, kad, um, nezinu, vai priesteri iesā, iestāst, vai pārlieku dedzīgi kristieši uh, katoļi iestāst savām atvasēm, nu, vai, vai vēl kaut kādas citas lietas, Jā. vai mēs, eh, kā teikt, eh, kristietis kristietim tagad eh, viņu māca un audzina, kā te vajadzētu un kā tad ir lietas pareizi, bet patiesībā varbūt tās pat pilnīgi izkropļoti mēs, mēs kaut ko pasniedzam vai izdaram. Jā, ļoti visā. bieži varbūt audzinot bērnus ģimenē, arī dažreiz kristīgajās skolās, uh, Eh, kad mēs par maz runājam par Dieva mīlestību. Eh, mums nesen bija tāds seminārs, eh, kas mums baznīcā sāp, un māsa Sofija runāja tieši par moralizēšanu, kā viņas kā garīgā līdzgaitnieka un morāla teologa sāpi par to, ka tik ļoti bieži sprediķos, nevienmēr varbūt tas tiek darīts apzināti, jo bieži vien mēs paši esam tādu audzināšanu saņēmuši, un tad mēs arī vienkārši reproducējam tālāk, ka cilvēkam tā kā iepotē vainas apziņu uzdot tādu tādus retoriskus jautājumus, un kā tu, un vai tu, um, vai tu, kā saka, esi tur tikpat dedzīgs kā tur Marija, un tagad ej tur uh, savai radiniecei palīdzēt. Un, nu, ka um, arī māsa Sofija atsaucās uz pāvesta Franciska encikliku evaņģēlija prieks, jā, kur viņš arī, es varbūt tagad no galvas, kur viņš arī salīdzina ar to, cik bieži sprediķos mēs runājam par, par dieva mīlestību, par piedaušanu, žēlsirdību, cik daudz mēs runājam par grēku, vainu, um, sodu, jā, un, un, un, un gadiem ilgi to visu klausoties, nu, mēs jau ar to piesūcamies. Un... Bet ko var darīt tādā gadījumā? jo labā ziņu raidījumā man gribas tad vismaz mēģināt uz ceļa iziet, kur mēs redzam risinājumu un, un, un labo veisti. Nu, ir jāmeklē tādi garīgie līdzgaitnieki, tādi garīgie vadītāji, pavadītāji, bikstāvi, e, kuri palīdz saskatīt dieva mīlestību, kuri redz tevī no nu, šo nu, dieva radīto dēlu un meitu. Uh, jā, kuri, kuri, nu, kuri palīdz tev celties, nevis grimt. Tātad eh, vispirmām kārtām meklē tādu uh, to eh, vadītāju, pastorālo konsultantu vai, vai, vai pavadītāju, līdzgaitnieku, kas ceļ. Jā, jā, un būtībā te ir ļoti svarīgi, ka nu, mums ir izvēle un mēs esam paši atbildīgi par to, kas mums palīdz eh, un, nu, kādu garīgo nu, kādu garīgo audzināšanu, kādu garīgo vadību mēs saņemam. Un, nu, Es saprotu, ka varbūt e, ir mazākas pilsētas, kur nav daudz baznīcu un nav, e, protams, un varbūt arī šajā <laughs> atkal atsaukšos uz mūsu asociācijas rīkoto semināru, kas mums baznīcā sāp, kur e, tēvs Dimitrijs Artjomovs runāja par to, ka patiešām, nu, mēs esam dažādi cilvēki, dažādu audzināšanu saņēmuši, un varbūt pirms daudziem gadiem, nu, tāda bija tā audzināšana, un, un varbūt tie, nu, tādi pusmūža un vecāki priesi, priesteri, viņi tā to redz, un, nu, nu, jāpieņem to, bet nav jāapstājas uz, uz, uz tā, ka tas tā visu ir, ir jāuzdot jautājumi un jāmeklē arī pašiem jālasa maģistērija dokumenti, jā, enciklikas un jāuzdot jautājumi, vai, vai, vai tā tad tiešām ir tā baznīcas mācība, ko es varbūt dzirdu tādā nu, moralizējošā sprediķī. Bet eh, tātad divas lietas, ko es šobrīd saklausīju, eh, kā risināt šīs problēmas, ir viens eh, atrast cilvēku, kuram tu uzticies un kurš tiešām, nezinu, veselīgi, <laughs> laikam tā teikt, varētu būt būt tev uh, kā nu palīgs tavā, uh, tavā arī šajā ceļā, bet otra lieta arī tā izglītošanās elements, kad uh, un, un kas ir neatkarīgs arī no, savā ziņā neatkarīgs arī no, no tā pavadītāja, līdzgaitnieka, konsultanta, kuru tu pats vari apņemties darīt, vienkārši ar to apziņu, ka tev, tev ir nepieciešama arī tā uh, pietiekoši liela zināšanu bāze, lai, lai tu zinātu, izšķirt spētu, pats varbūt tās saprast lietas arī aizvien labāk un vairāk. Ja? Jā, un mūsdienu garīgā teoloģija runā par to, ka arī cilvēkam pašam ir atbildība, un man liekas, aizvien mazāk runā par garīgo vadību, bet vairāk par garīgo līdzgaitniecību, jo mēs nezinām, kā Dievs ved šo konkrēto cilvēku, mēs nevaram uzņemties Dieva lomu. Uh, Jā, un tas dažreiz ir ļoti augstprātīgi, jā, kad dieva vārdā kaut ko norādīt un, un, un, un, un, un nu, kā saka, domāt, ka mēs zinām, kā tam cilvēkam vajadzētu dzīvot. Jā. Nu, um, <laughs> tā, tā arī es pieļauju, ka ir liela, liela problēma kad iedomājamies, ka varam būt dievu vietā. Ne? Un arī dažreiz ir cilvēki, kuri ļoti gaida, kad viņi um, kāds uzņemsies atbildību viņu pašu vietā un pateiks, kas man jādara, ko man, kur man, nezinu, um, laulāties, stāties klosterī, nezinu, izvēlēties to vai citu profesiju, jā, darīt to vai nedarīt, nu, dažreiz pilnīgi anegdotiski, jā, vai man tur, nezinu, iet uz to vietu vai uz tur neiet, jā. Uh, te ir jābūt ļoti uzmanīgiem arī pastorālajiem konsultantiem, kad eh, nu, ar šiem padomiem. Man ļoti nepatīk, varbūt protestantu vidē iegājies eh, šīs pastorālā konsultanta profesijas apzīmējums ga, eh, garīgais padomdevējs. Jā, nu, es uzmanīgi būtu ar padomiem. Nu, jā, nu tieši tā, bet a, kāpēc ir šī tieksme? Nu, kad es ne, es ne nepieņemš lēmumu, lai manā vietā tur tāds gudrs garīgais vadītājs pieņem to, to mm, lēmumu. Vai var paskaidrot, kāpēc, no kurienes tas ir cēlies? Nu, tā arī ļoti kompleksi jāskatās, gan, gan arī audzināšana ģimenē, jā, kur varbūt bija tāda ļoti autoritāra, kur eh, jebkurā gadījumā šī te kaut kāda brīvība tika apspiesta un, un, un, un, un bērns izauga tāds, nu, nu, kur viņam nemaz neļāva un viņš netrenējās šo lēmumu pieņemšanā. Vai arī mm, kaut kādā brīdī cilvēks tik ļoti nu, vīlās kaut kamā, un, un tad viņš vienkārši baidās kaut ko uzņemties. Ļoti daudz dažādu iemeslu. Visbiežāk tie ir saistīti ar audzināšanu, gan, gan tādu tīri ģimenes audzināšanu, gan arī garīgo audzināšanu, garīgo formāciju. Un, un tas man ir tāds arī e, jautājums, kas ik pa brītiņam, manuprāt, parādās dažādos kontekstos, bet cik lielā mērā audzināšana ir nu, tā tik ļoti definējoša tam, kāds es būšu. Vai manas brīvības vispār nekādas nav, ka es nevaru no tā attiekties, un, un ja varu, tad kādā veidā es no tā varu attiekties. Uh, Nu, Nezinu, vai sapratu to jautājumu. Sapratu, jā, jā. jā. Nu, būtībā, kamēr bērns ir mazs, ļoti lielā mērā viņa dzīvi nosaka vecāki, bet eh, jūs zināt, ka visi zinām, ka pusauģi gados ir tas dumpīguma periods, kad, kad pusaudzis eh, nu, vecākus un skolotājus gāž no piedestāla nost un, un, un neklausa un, un, un, un grib pa savam un grib savādāk, un tas ir normāli. Tas ir normāli jāļauj viņam. Un parasti cilvēki, tādi bezgribas cilvēki, kuri, um, kuri pie tam ir ļoti tāds, nu, kā saka, viegla ēsma varmākām, uh, Ja, tie ir tādi pārāk paklausīgie bērni, kuriem ir pateikts, e, esi paklausīgs, un bez maz vai paklausība ir vislielākais kristīgais tikums. Un, un, un, un, to arī māca. Jā, diemžēl pārspīlējot māca. Ja? Un tāpēc ir veselīgi jāuztver šo pusauģu dumpīgumu, jo, ja viņš neizdumposies tagad, tad pēc tam tas dumpis varbūt būs ap gadiem 40 ja? un, vai kaut kādās citos e, posmos. Tāpēc ir jāmācās bērnam bērnam, pusaudzim uzņemties atbildība par, savām, par savu uzvedību, savu izvēli, par, par tām sekām. Viņam ir jāpieņem arī tās sekas, kas rodās viņu lēmumu. Nav jāglābi no viņām. Nu jā. Mūsu laiks iet uz beigām, un man gribas vēl vienu jautājumu, kas savā ziņā tā kā priekš visiem rādījuma arī klausītājiem, un ko tam mēs varam darīt lietas labā šajā gadījumā? Vai ne, ar, nu, tā problēma, ko šobrīd savā ziņā definēts ir, definējam ir tas, kā mums vajag vairāk izglītoties, jo tas, tiemžēl, ir par problēmu kaut kādiem garīgiem ticības izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, kas varbūt tās arī var ietekmēt mūs tālāk un, un tā tālāk, ko, ko mēs vai mēs, vai ir kaut kas, ko arī mēs, ik viens rādījuma arī klausītājs varam darīt šajā šajā sfērā, lai, lai veicinātu to labo un, un garīgo veselību. Nu, arī šeit es domāju tieši ļoti tieši, nevis, jo kā psihologs tu varbūt tās to garīgo uztver vēl mm -hmm. citādāk nekā eh, baznīcas to mācību, garīgo mācību, ne? bet, eh, bet runāju tieši par šo baznīcas aspektu. Eh, ko mēs kā katrs radio klausītājs šovakar sēžot eh, mašīnā vai braucot mājās vai vēl kaut kur vai mājās sēžot eh, un, un tā tā, ko mēs varam darīt lietas labā šajā lietā? Man ļoti patīk tas teiciens, ko pieraksta Asīzes Franciskam, bet varbūt kāds cits svētais to ir teicis, ka um, labā vēsts ir jāsludina vienmēr un visur, bet tikai dažreiz ar vārdiem. <laughs> Jā. Kā mēs ļoti daudz varam iegūt, ja mēs vairāk klausītos, uzklausītu savus ģimenes locekļus, nemestos uzreiz ar pamācībām, ar moralizēšanu, jo tā mēs dažreiz vairāk varam izdarīt ļauna nekā laba. Jā. Arī ar bērniem esam pacietīgi. Pienāks laiks, un viņi ļoti daudz ko sapratīs, ja mēs būsim labi paraugi viņiem. Jā, kā vecāki, kā skolotāji, kā priesteri vai, vai citi garīgie vadītāji. Uh, es domāju, ka vairāk klausīties, ieklausīties. Eh, man patīk arī tā metāfora par atvērtajām durvīm, ka, ka mēs esam vienmēr gatavi sarunai. Ja, zini, eh, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši var uzdot, tu vari nākt un jautāt. Mēs esam klāt, mēs, mēs Mēs palīdzēsim, atbalstīsim. Labs ir tas priekš citiem, un tagad jautājums ir, ko man darīt, ja es pats saprotu, ka nu, man ir tā problēma ne jau tam uh, otram cilvēkam blakus esošam vai ģimenes loceklim vai draudzes loceklim vai, vai uh, darba kolēģim un tā tālāk, bet man ir tā problēma. Ko es varu darīt? Varu kaut ko? Nu, es domāju, varētu iet pie specialista, kam jūs uzticaties. Tas varētu būt gan psihologs, jā, kurš ir kristietis, kurš arī šajā jomā ir izglītots. Tas varētu būt pastorālais konsultants, bikstāvs, garīgais līdzgaitnieks. Atrast cilvēku, kuram jūs uzticaties, un tas, tas nav universāli. Nav tā, ka, piemēram, o, šis ir labs garīgais vadītājs, iesim visi pie viņa. Vienam varbūt viņš dara, citam nedara. Jā, meklēt. Ja, ja varbūt um, esat vīlušies tajā pirmajā speciālistā, meklējiet citu. Arī visi psihologi nav vienādi. Um, vienam der, otram neder, jo ir tāda uh, eh, psiholoģiska, um, psiholoģisks mehānisms kā pārnese. Ja, kad kāds cilvēks, ja, vai tas būtu psihologs vai garīgais vadītājs, var kaut ko mums atgādināt no mūsu pagātnes, visbiežāk no vecākiem, no skolotājiem. Un, ja, ja šī ir tas negatīvais tēls, ko viņš atgādina, nu neizveidosies tās sadarbība. Pat jau varbūt e, ir ļoti daudz labu atsauksmi par šo speciālistu. Meklējiet, nepalieciet vieni ar savu problēmu. Noteikti atradīsies kāds, kurš jūs sapratīs. Nepalieciet vieni, man liekas, tā, tā bija nu, tāda laba frāze, nepalieciet vieni. Ehm, es bieži vien domājot un runājot par šiem lietām, saku, nu eksperimentējiet arī ar tiem cilvēkiem, pie kuriem jūs ejat, paeksperimentējiet, aizejot un eh, vienu, divas sarunas pilnīgi noteikti var uztaisīt, lai saprastu, vai vispār uh, tās būs darba attiecības, Jā. Eh, tādas, kur palīdzēs, vai, vai varbūt tās eh, sapratu, kad ir labi, bet man kaut ko citu vajag. Jā, <laughs> jā. un tad eksperimentēt un nebaidīties arī eh, to darīt un, un atrast to, lai nepaliktu viens. Jā. Sirsnīgs paldies, Ingrīda, par to, kad atnāci un ka padalījies, pastāstīji un varējām nedaudz, varbūt tās ir vairāk uzzināt un mācīties arī šajā jomā, kas, manuprāt, ir uh,